vjeru kad prihvatiš, znaj da je najvažnije, i na tome se trebamo odgajati, da je najvažnije da ovo nosiš do smrti, da na ovom umreš. To je najbitnije. Sve ostalo je nevažno. Zato onaj ko se okrene ili potklakne i ne ustraje do same smrti, onda će svakako proći onako kako su prošli oni prije njega, jel tako? A Allah subhanahu wa ta'ala nam je u Kur'anu navio primjer oni koji budu na istini pa zalutaju. Salamu alaikum. من الموت أنت خائف الآن من الموت قال تظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف مما بعد الموت الموت الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزل الأرواح حينما اسمع وقع خطاه وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر وقفت وراء عن القبر ودمع العين Moram ustrajati, tako? Pa evo sad u ovom blagostanju nama plaho prija, fino nam, jel tako, da se okupljamo, zikrimo, klanjamo, postimo, jel tako. Jel sutra kad dođe trenutak da treba nešto drugo raditi što od nas Allah subhanahu wa ta'ala traži, pa nama se ne svidi. Nemoj slučajno da potpogneš. Jer to je jedan trenutak. To je jedan trenutak. Dovoljno je u tom trenutku da odbiješ, da kažeš neću, ili da dadneš prednost dunjaluku nad onim što Allah subhanahu wa ta'ala tebe traži i da bude gotovo. عليك الترب ما ذكروا وبعدك قاسم الأموال ما مهلوا ولم تذروا وزوجتك التي تكلات لها في بعضهم وطر وأبناء لك افترقوا هناك ببعضهم غدروا وزوجتك Vi ste sebi izgradili dunjalog, a srušili ahiret. Pa mrzite da iz izgrađenih palača i dvorova idete u ruševinu. Mrzite da napustite uređene građevine, a da se smjestite u ruševinu. Eto, zato mrzite smrtno. مسكين كيف بدا لك الأمر Grijesi su prvi poštari kufra. Kako to? Evo ovako. Na samrti može da ga krije. Strast, ko tako navede, da on zaboravi na Allah subhanahu wa ta'ala skroz. Slobot vjednika Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braće i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon toga i nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata i salama na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, mi smo, napominjem, prošli put govorili, znači zadnje što smo spominjali i čitali iz ove knjige jeste <clears throat> da se mu'min kad mu dođe smrt, kad ugleda smrt i ugleda meleka smrti i ugleda meleke i čuje prve radosne vijesti od njih, da on poželi susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala i bude mu drag taj susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa Allah također voli susret sa njim. Pa da fasik i kafir, kad vidi meleke smrti, kad vidi meleka smrti i meleke i kad čuje prve vijesti, prve prijetnje od meleka da mu postane mrzak susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, pa i Allah mrzi susret sa njim. Pa i Allah mrzi susret sa njim. I to je uh, situacija, jel tako, pri samom prvom susretu je tako sa, sa stvarima gajba i stvarima ahiret. Sa, mele, sa melekom smrti i sa melecima koji preuzimaju njegovu dušu od meleka smrti. Svakako zbog toga ili u to se uklapa i hadith Rasula sallallahu alaihi wa sallam koji bilježi Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala da kad se ponese dženaza dobrog mu'mina tako da on požuriva nju i da jedva čeka da se sretne sa onim što mu je Allah s.w.t. obećao, što su meleki obećali, jel tako, a da dženaza fasika, fađira i kafira kad se ponese da on kuka, jel tako, i da ih proklinje zbog toga što ga nose tamo gdje on zna da ga ne čeka ništa od dobra. Večeras uz lahu pomoć ćemo napomenuti još nekoliko pitanja. A odnose se na to da napomenemo da čovjeku pri njegovoj samrti prisustuju, odnosno najviše ga tad, jer to je posljednja šansa koju želi da iskoristi između ostalog iz šeitan. Pa kad čovjeku dođe smrt, onda šeitan nastoji, jel tako, dok još nije ispustio dušu, dok je još na samrti, šeitan nastoji te posljednje trenutke da iskoristi i dolazi insanu, ne bi li, jel tako, uspio, jer tada ako uspije, uspio je, ako mu tad promakne i insan uspije da odoli, jel tako, da se odbrane od njega, odbranio se. Znači, to su odlučujući trenuci i šeitan se svakako u tim odlučujućim trenucima grčevito bori. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam u hadithu koji je bilježi Jabir ibn Abdullah radijallahu an, da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam inna šeitana jahduru ahadakum inda kulli šein min še'ni. Zaista, i ovo je općenit hadith i veliki ibrat u njemu, zaista svakome od vas je šeitan prisutan u svim njegovim stvarima. U svim njegovim stvarima. Hatta jahduruhu inda ta'amihi. Prisutan je i prisustuje šeitan i vašem jelu. Fejda sakatat min ahadikum al-lukma. I kad nekome od vas ispadne neki zalogaj prilikom jela. Fel jumpi ma kana biha min al-edha. Nek otkloni, znači sa tog zalogaja, to vidi od onoga što smeta, od ezijeta jel tako, komad hrane, vlažan, padne, jel tako, ispadne, na njega se zalijepi prašina, tako, nečistoće neke, tako dalje. Pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam, nek otkloni to što ga, što ga uznemirava, što je zijeti, znači, zbog čega ne bi pojeo taj zalog, eh, jel tako, nek to otkloni, sumnalije kuleha, a zatim nek zaloga je pojede. Vala jeda'uha li šeipan i nek taj zalogaj ne ostavlja šeitan. Znači šeitan prisutuje kod dijela i pića, pa kad se to desi, nek ne ostavlja taj zalogaj šeitan. Nek ne ostavlja taj zalogaj šeitan. Ovaj hadid do ovog ovde dijela, znači, posebno bi mi mogli sad dugo komentarisati, pa pogledati kako izgledaju naše sofre, jel tako? Pogotovo kako izgledaju sofre poslije naše djece, jel tako? sa kojom se šeitan poigrava. Ali tako, koliko tu zalogaja, mrva, ali tako, koliko tu, što kaže naš stari narod, nimeta, ali tako, ostane da se zgrne i da se pobaca, ali tako. Pa onda poslušajmo našto nas upući Resul sallaha reha sallam, a mi se zaklenjemo, ali tako, i busamo se da smo sljedevnici sunneta, treba znači svaki zalogaj koji ispadne očistiti pa pojest i ne ostavljati ga šeitan. Fa ida faraga fel jel'ak esabi'av. A kad završi čovjek sa svojim jelom, nek onda oliže prste. Zašto da oliže prste? Kad je kašikom jeo. A? Nije, nego treba da ide prstima, tako? Treba da ide prstima. Naravno, kašikom će jesti supu, ne može supu prstim. Ali, tako. ali ostatak rani, kad završi, neka poliže svoje prste, fe innahu la jedri fi eji ta'amih tekunu barake, zato što niko ne zna u kojem dijelu hrane je baš bereket. U kojem baš je dijelu hrane bereket. Učenjaci spominju znači da takođe kako je prema ovom hadithu Rasul sallallahu alaihi sallam podučio nas da šeitan prisustuje svim našim stvarima, da šeitan najpreće je, jel tako, i još preće od ove situacije kod jela, da prisustuje, jel tako, u zadnjim trenucima našeg života, to jest kad dolazi smrt. Pa kažu učenjaci, tad kad je čovjek na smrtnoj postelji i kad mu dolazi smrt, u tim posljednjim trenucima dolazi mu šeitan. U obliku njegovog oca ili njegove majke ili nekoga kom je bio drag, nekoga u kog je imao veliko povjerenje, nekoga od koga je stalno savjet uzimao, nekoga za, koje, za koga je on vjerovao da je ovaj brižan prema njemu i da mu je, da ga, da je uvijek podi računa o njemu, šta će se sa njim desiti, brinuo za njega i tako dalje. Znači, dolazi mu šeitan tad, u tim posljednim trenucima, u obliku nekoga za koga šeitan misli da će on najprije njegov savjet poslušati. U obliku tog insana dolazi. I onda ga poziva, je tako, da skrene s pravog puta. Poziva ga da, da se odrekne islama. Poziva ga da, da vjeruje da je židovstvo pravi put, da je kršćanstvo pravi put, da je znači bilo šta na što ga može i na što šeitan smatra da ga može u tom trenutku navesti. Pa onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala se ne smiluje i ne učvrsti njegovo srce u ovom osudnom zadnjem trenutku na, na, na Dunjanku, je tako? Njegovo srce se skrene, povede se za onim za šeitanom, je tako? a u stvari on misli zato što mu je šeitan došao u obliku nekoga koji je njemu drag, kog ima povjerenje, misleći da se povodi za njim. Ovo sam, braćo, ovo što ovde spominje šeh, sam čuo još, u djetinjstvu sam čuo, da su mnogi ljudi na samrti, je tako, da su ih oni koji su bili prisutni čuli kako razgovaraju, kako dozivaju svog oca ili majku, kako sa njim razgovaraju, ali tako. Pa naši ljudi to nisu razumijevali šta se sa njim događa. Misli da halicu, da su to halucinacije, ali tako. Međutim, ovo je istina, ovo je stvarnost. Dolazi mu šeitena tako u obliku njegovog oca, majke ili nekoga drugog, pa ga onda zavodi. Zato nas je Allah subhanahu wa ta'ala podučio, jel tako, dok smo ovako zdravi i nismo u smrtnoj postelji da učimo Kur'ana u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala objavio Rabbena la tuzil kulubena ba'de idhedejtena. Gospodaru, ne daj da naša srca skrenu nakon što se nas uputio وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَ وَهَيِّ لَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَ i podar nam od sebe svoju milost innaka antal wahab zaista ti si onaj koji mnogo poklanja. Kada je Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, bio na samrti, prenosi njegov sin, Abdullah, <clears throat> pa kaže, kad se moj otac razbolio i kad je bio u smrtnoj postelji, dolazio bi sebi i gubio svijest. Je tako? Dolazio na zmenično, gubio bi se povremeno. I onda kad se izgubi, govorio bi ne, ne, nešto bi negiru. Je tako? Govorio je la, la, na arapskom, je tako? Pa kad bi ponovo došao sebe, onda sam ga pitao, oče, sad si bio izgubio svijest, pa si govorio, la, la, šta je tu? Kaže, došao je šeitan u visini, je tako, moje glave iznad mene došao, grizući jagodice svojih prsta. Grizući jagodice svojih prsta i rekao mi, o Ahmede, izmako si O Ahmede, izmako si Znači, odajući pred imamom Ahmedom šta? E, gnjev, žal, je tako? Pa kaže, imam Ahmed, rekao sam ne, ne, i rukom je pokazivao. Ne, još ne, je tako? Sve dok mi duša ne izađe, dok ne, ne umre, još ti nisam izmako. Ali tako, još ti nisam izmako dok ne umre. Pa je imamo Ahmedu šeitan došao na ovaj način, tako. Drugi učenjaci, kao što imam Kurtobi, kaže, bilježi da je bio prisutan ili da su bili prisutni kod nekog od šejhova u Andalusu, je tako, u današnjoj Španiji, kad mu je došla smrt. Pa su oni koji su bili u oko njega govorili mu reci la ilaha illallah. Pa je govorio ne. Ne. Gubio. Izgubio se i govorio ne. Kad je došao sebi kaže govorili smo ti da kažeš la ilaha illallah a ti si odgovorio ne. Kaže došla su mi dva šeitana jedan sa desne i jedan sa lijeve strane. Pa me jedan nagovarao, ti umireš, teško te umri kao židom, spasi se. A drugi, sa druge strane, mi je isto to govorio, ti umireš, teško te sada ako umreš, na zabludi, budi kršćanin, umri kao kršćanin, spasi se. Pa sam njima odgovarao, je tako, sa ne, je tako, pa sam njima odgovarao sa ne. Pa kaže, šeku Usnab ibn Taymi, rahmehullahu ta'ala, komentarišući ovu situaciju samrti i da šeitan dolazi insanu na samrti, da ne mora svakome da se desi da će mu biti, da će mu šeitan nuti židovstvo, kršćanstvo ili nešto drugo. Zašto? Zato što je nekome, još dok je bio živ u toku života, bilo ponuđeno ili je pozivan da bude židovi kršćan, jel tako, pa je odbio, ili je pozivan u razne druge zablude. Međutim, <clears throat> svakome će šetan prići prema njegovom stanju, jel tako? Tako da se insan u toku života ne može specijalno usesrediti pa da kaže, e, eh, men kad dođe i pozove me da budem kršćan, ja ću odbiti. Ne. Znači svakome će doći šeitan sa nečim što šeitanu naumpadne, jel tako? Što misli da je dobro za njega, jer ga šetan pozna, jel tako, kroz njegov život, šta je bilo sa njim. Zato je jedini spas, jel tako, da mi tražimo utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala i dovimo dok smo zdravi, jel tako, dok se ne nadamo smrti, jel tako, osim iznenadnoj smrti. Nije prilika po našem zdravlju, držanju, jel tako, nije prilika da ćemo, da smo na samrti, iako je svako od nas, jel tako, na samrti, ali dok smo u ovom stanju kako jesmo sad, da Allah subhanahu wa ta'ala dobro upućujemo da nas učvrsti u tom trenutku, u tom osudnom trenutku. Allah molim da nas učvrsti u tom trenutku. A i Resul sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio da da dovimo, je tako, i to je ona dova koja se uči na svakom namazu prije nego što predamo selam, je tako? Pa, tamo kad kažeš وَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ فِتْنَةِ الْمَحْيَايَ وَالْمَمَاتِ I tebi se utječem od fitne života i smrti. E ova fitna smrti je ova fitna. Znači, tebi tražiš utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala da te zaštiti od fitne na samrt na samrti, da te šeitan iskuša na samrti. Kaže Ibn Taymi rahmehullahu ta'ala da je ovo istina i ovo dokazuje čime. Da sahi hadithom gdje kaže Rasul sallallahu alaihi sallam al-amal bi khawatimiha da se dijela mjeri po onome kako se završi. Svako se dijelo mjeri po njegovom završetku. završetku. Zatim kaže isto tako po hadithu Rasula sallallahu alaihi wa sallam da inna l'abde la ja'malu bi ameli ahli l'đanna hatta ma yakunu bejnehu u bejneha illa zira'a فيسبك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار fejed Kaže, zaista neko od robova čini dijela dženetlije kako se čini ljudima, je tako? U očima ljudi ili što se tiče ljudi, oni smatraju da on radi dijela dženetlija. Sve dok ga ne prestigne, sve dok ne bude od dženeta koliko je lakat. a onda ga prestigne knjiga, pa počne raditi dijela džehennemlija i uđe u džehennem. Wa innal abde le ja'malu bi amali ehli nar hata ma yakunu bejnom u bejnaha illa zira, a ima drugih koji rade dijela džehennemlija sve dok ne bude između njega i džehennema, koliko je jedan, jedna podlaktica, je li tako? Fe jesviku alihi kitab, fe ja'malu bi amali ehli džennem, fe jedu huluha pa onda ga prestigne sudbina, je tako, prestigne ga knjiga ili ono što je zapisano u knjizi, pa onda u tom zadnjem trenutku, dok je ostala samo još jedan, još jedan lakat, još jedna podlaktica do džennema, pa počne činiti dijela dženetlija, pa je do huleha, pa, pa uđe u džennet. Pa uđe u džennet. E ovaj zira, je tako, ova podlaktica, dok ne ostane podlaktica, za onoga ko se trudio toko života, je tako, i bio musliman, svakako spada i ova, o, ovo iskušenje na samrt. Svakako spada i ovo iskušenje na samrt. Isto se prenosi da je šeitan, je tako, najžešći i najviše se potrudi je tako kad je sin Ademov na samoj smrti. Tad se šetan najviše trudi i poviće svojim pomagačima držite ga sad. Ako vam sad umakne onda ga više je tako nikad više nećete moći stići. Ako vam sad umakne nećete ga više nikad moći stići. Pa se tad šetan najviše trudi. Sama Dakle, same ove predaje i sami ovi doživljaji koji su ovdje spomenuti upućuju na to da se šeitan zaista tada najviše trudi. Jer u toku svog života šeitan nas napada, je tako, na razni način. Međutim, ne dođe da ga vidimo. Ne pokazuje nam se. Je tako? Dok tad na samrti izađe, je tako? Da ga vidimo, pa nam govori, obraća nam se direktno. Zašto? Daje sve maksimum od sebe. Daje sve od sebe. Sve što može sad preduzeti, preduzet Zašto? Da nas baš u tom trenutku šta savlada ophrve Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti i sačuva. Svakako ovo što govorimo da šeitan dolazi u tom zadnjem trenutku, u stvari je već uvod u ovo sljedeće pitanje, to je šta su uzroci lošeg završetka? Šta su uzroci da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka u tom zadnjem trenutku prepusti šeitanu i dozvoli da ga šeitan savlada? Zbog čega se to desi? Zbog čega se desi da Allah subhanahu wa ta'ala onda kad je najvažnije čovjek da ga Allah učvrsti i pomogne protiv šeitana, da ga prepusti šeitanu, da ga šeitan savlada, da završi i da ima loš kraj. Da loše završi. Pa ima više, znači, razloga i mi ćemo za lahu pomoć spomenuti uh, ono što je spomenuto ovdje u knjizi, a svakako ovo nije da je nabrojano sve, nego su neke od tih stvari. U ovim stvarima zaista ima i brata i pouke. Kaže <clears throat> jedan od uh, učenjaka hanefijski učenjak, a Sadik, Sadik Hasan Khan spominje te uzroke lošeg završetka. Zašto? Šta bi mogli biti najveći i najvažniji uzroci da insan loše završi? Pa kaže, prvi od tih uzroka jeste neispravno vjerovanje. Mi ovdje kažemo neispravna akida, je li tako? Kod nas se uvriježilo, mi govorimo ispravna mu akida ili nije mu ispravna akida, je li tako? znači ispravno ima vjerovanje ili ima neispravno vjerovanje. Pa jedan od glavnih uzroka da insan loše završi jeste njegovo neispravno vjerovanje. Ako ima kako novotarsko, neispravno ubjeđenje, insan, je tako? Ukoliko ima neko novotarsko, neispravno ubjeđenje, on je ubjeđen u to i tako vjeruje, je li tako? Kao što su ovdje kod nas proširena maturidijska vjerovanja, tako? sekta ili razna sufijska ubjeđenja, jel tako? Pa ima insan u ponekom pitanju, jel tako, pogrešno vjerovanje. Onda kad mu dođu smrtne muke, <clears throat> šta se dešava? Kaže, tad kad mu dođu smrt, smrtne muke, može se desiti da insan u ono što je čitav život bio ubijeđen od pogrešnih ubijeđenja, pogrešnog vjerovanja da tad mu se pokaže i otkrije da je to bilo pogrešno. Je tako? Kao što je prošireno u našem narodu da se kaže, kad se pita gdje je Allah, kaže Allah je svugdje. Da Allah s.a. sačuva. A Allah s.a. kaže da je on Allah iznad arša ili neko drugo objeđenje, bilo šta drugo, to je pogrešno. Neispravno vjerovanje. Pa tad baš na samrti otkrije se šta da je to, da je to bilo pogrešno. Pa kaže, zbog toga što otkrije da je u nekom od detalja ili u nečemu od svog vjerovanja bio na pogrešno i da je bilo pogrešno, onda posumlja i u ostatak svoga vjerovanja i uvjeđenja. I to je dok smo mi živi, jel tako? Sad, učiš vjeru, izučavaš, jel tako? I onda otkriješ da je nešto što se bio ubijeđen pogrešno. Kad to otkriješ šta, šeta ti onda dolazi i onda te napada i pokušava da ti preko toga što se otkrije da si u jednom detalju bio promašio šta, da ti ubati sumnju i ostatak svih tvojih ubjeđe, ubjeđenja i vjerova. Pa ako što jednom pitanju pogriješio, šetan želi onda šta da te podulja i u ostatku pitanja u kojima s tim ispravno mišljenje. Međutim, ovo je sad smrtni trenutak i sad ako insan baš u tom trenutku posumnja u ostatak svog vjerovanja koje je bilo možda ispravno i baš u tom trenutku preseli, on preseli sa čim? Sa sumnjom, tako, preseli na kufru. Da Allah smanu tada od toga sačuva. Pa kaže Allah smanu tada u obeda rahum in Allahi ma nam je kunu jahtesibun. Pa im od Allaha bude pokazano ili Allah im tad na samrti pokaže ono na što nisu računali. Pokaže im ono na što nisu računali. Šta nisu računali? Je tako da su bili u, za, u zabludi po određenim pitanjima? I svakako, ajeto koji često spominjemo, kulernu ne bilo kom bil aksarina amala, hoćete da vas obavijestimo onima koji su najveći gubitnici. Alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. To su oni čija su djela propala, koji su zavludi, a koji misle da su na, u, na uput. To su oni koji su zavludi, a oni su ubijeđeni da je dobro ono što oni rade. Njihova djela su propala, oni su ubijeđeni da je dobro ono što rade. <clears throat> Ova pogrešna ubijeđenja mogu biti, je tako, da insan sam umisli nešto sebi, ili da pogrešna ubijeđenja i pogrešno vjerovanje naslijedi od nekoga ili preuzme od nekoga u kog je imao povjerenje i tako dalje, pa kogod ima neispravno vjerovanje, on je u velikoj opasnosti, da mu se baš na samrti njegovo neispravno vjerovanje otkrije. I da onda posumnja, je tako, i u ostatak svog, svog vjerovanja i ubjeđenja. Pa je selamet svakako i dok je insan živ i na samrti šta? Da ima ispravno vjerovanje da ispravno vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, da ispravno vjeruje u meleke, u knjige, u poslanike, da ispravno vjeruje u sudnji dan, u kader, da ispravno vjeruje u kaburski život, je tako? da ispravno vjeruje u dan proživljenja, da ispravno, i da ispravno vjeruje u šefaat. da ispravno vjerovanje ima u pogledu Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam njegovih ashaba, da ispravno vjerovanje ima u pogledu tako dobrih ljudi, šehida, da ima ispravno vjerovanje, tako, kako će imati ispravno vjerovanje u pogledu svih ovih pitanja? Tako što će vjer, svoje vjerovanje utemeljiti na onome što nađe u Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi i što nađe u sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Drugi razlog koji može biti razlogom da insan ima loš kraj i da loše završi svoj dunjavnički život. Ako god loše završi svoj dunjavnički život i završi ga sa lošim, ono što mu slijedi poslije toga je još gore od toga. Je tako? Zato je ovaj kraj najvažniji, najbitniji. Jeste da čovjek ukoliko bude ustrajavao na grijesima, čovjek koji bude ustrajavao na grijesima u toku svog života, to mu može biti sebe da dočeka loš završetak. Kako? Kažu učenjaci, insan koji ustrajava na nekom grijehu, on se navikne na taj grijeh. U njegovo, srcu, njegovo srce se navikne na taj grijeh, zavoli taj grijeh. Kogod ustrajava na nečemu, je tako, od grijeha, zavoli taj grijeh i onda, baš kad mu dođe smrt, na smrtnoj postelji, kad treba da se kaje i stikvar čini, je tako, da se čisti, njemu baš tad naumpane taj njegov grijeh. Tako. I baš tad, umjesto da se njegovo srce okrene zikru, ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, zato što je ustrajavao na tom grijehu, njegovo srce se okrene tom grijehu. I šta onda on počne žal, Neće moći više taj grijeh činiti, jel tako? Vidi da je rastanak. Počne žal za tim grijehom. I počne, znači, okretati se tom grijevu. Kad njegovo srce nagne tom grijevu, onda Allah subhanahu wa ta'ala može da učini, jel tako, da baš u trenutku smrti, jel tako, njegovo srce bude vezano za taj grijev i da umri sa tim grijevom, a da ne bude vezano za Allah subhanahu wa ta'ala i da ne umri sa pokajanjem, sa teubom da baš u tom trenutku smrti savlada ga strah, je tako? I želja za užitkom koji je imao u tom grijehu. Savlada ga to, pa ga to sasvim odvoji od Allaha subhanahu wa ta'ala i sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato se kaže, je tako? I zato je Resul sallallahu alaihi sallam rekao šta da su el ma'asi peridul kufr. Grijesi su prvi poštari kufra. Kako to? Evo ovako. Na samrti može da ga krije. Strast, da tako navede, da on zaboravi na Allah subhanahu wa ta'ala skroz. Toliko se zaokupi razmišljanjem, jel tako, i mislima o tom grijehu koji je činio da zaboravi na Allah subhanahu wa ta'ala skroz. Onaj koji nije činio grijeha ili se od svojih grijeha kajao i pokajao, dalje je i mala je mogućnost da on umre u ovakvom stanju. Je tako? Međutim, onaj koji ustrajavao na grijehu, bio upominjan, je tako? Ljudi ga upozoravali, odvraćali od grijeha. Ili on sam bio svjestan da je ono što radi grije, ali je uporno na tome ustrajavao, baš u trenutku kad mu najviše treba da se kaje i da se čisti, Allah s.a. može dati da njegovo srce šezne za tim grijehom, tako? da šezne za onim što mu je bilo haram, a što je radio čitavog života, i da u takvom stanju preseli, pa da taj grijeh bude šta? Perda, zastor koji će ga zakloniti od Allaha subhanahu wa ta'ala i da mu bude to loš kraj. Sama potvjernika. Kaže, ovo možemo prepoznati kroz jedan primjer. Da svako onaj ko cijeli život nešto radi i ponavlja da uglavnom on o tome najviše i razmišlja, na to se najviše naviku, je tako? I da to najčešće sanja. I da to najčešće sanja. Pa onaj ko se bavi nekim zanatom, najčešće u, u, svom, u svojim snovima šta će sanjati? nešto što je vezano za taj njegov zanat i taj njegov posao, je tako? Pa električar najčešće, je tako, sanja, tako, one žice, utišnice, je tako? Onaj krojač sanja, konce, šavove, trgovac sanja, vagu, kantare, je tako? Broji, prebrojava, profit, dokle stiku, kako, svako znači prema svom zanatu. To je tako u Tako vam je, braćo, i na samrt. O tako? Jer san je u stvari vid, vid smrt, samo što nije pot, potpuna smrt. Čovjek da spava, on je djelimično mrtav, o tako? E tako je i na samrti. Svako ono što je najčešće i najviše u životu radio, to će, to će mu doći na samrti, je li tako? pa kad dođu smrtne muke, jel tako, i kad ga spopadne i kad počne gubiti svijest od tih bolova, jel tako, to je kao da zaspiva i tad ćemo doći ono na što se najviše navikao i ono što je najviše volio. Onaj koji ustrajavao na grijesima, baš tad ćemo ti grijesi, jel tako, doći i baš će zatim čeznuti i baš će u tom trenutku mu doći da poželi šta? Taj grije koji je radio, koji je volio, u toku čitavog života i da mu baš u tom trenutku, el tako, a, dođe smrt pa da preseli u lošem stanju. Umjesto da mu srce bude ispunjeno ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala i radošću sa, jel tako, da se raduje susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala i da ga veliki i sa radosnim vijestima on jel tako preseljava, a u njegovom srcu onaj smrad i onaj grijeh koji je činio koji je činio u toku života. Kaže, imam zehebi prenosi od mužahida, rahimahumullah ta'ala, kaže, nema da je mužahid rekao, a mužahid je jedan od učenika Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, kaže, nema ni jednog čovjeka, a da na samrti neće vidjeti svoje društvo. Vidjet će svoje jarane, kako u nas kaže. Vidi svoje jarane i umiraće, jel tako, na stanju u kakvom je bio sa svojim društvom. Pa kaže, pa će čovjek umirati i vidjeti svoje društvo sa kojim je igrao šah, pa će mu ljudi oko njega koji su se ukopili vide da on umire. Govore mu, reci la ilaha illallah. Reci la ilaha illallah, a on će njima umjesto da odgovori i da kaže la ilaha illallah, govoriti ma, šah, Šahmat, ha? Laufe. Sačkaj konja da ja. A? I tako dalje. Znači, baš će ta situacija, jer njegova sad osudni trenutak, kad mu najviše treba, je tako da se okrene Allah subhanahu wa ta'ala, tu s trenuci, ono, Allah subhanahu wa ta'ala mu dadne baš ono s čime se najviše zabavlju, je tako, da sa tim završi, da se ne sjeti Allaha, ni istikfara, ni da kaže la ilaha illa Allah, tako, pa da loše završi. Kaže mu džahid, a drugi koji je čitav život, da tako, pio vino, točio sa, sa jaranima i sa društvom, kad mu dođe smrt, kad mu kaže la ilaha illa Allah, reci la ilaha illa Allah, on kaže naspim još jedan. Pa i onaj koji je tutunčio, a, I on će povika, dajte mi još. A, još koju. Pa će završit na lošem stanju i doći sa tim grijehom pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha molim da nas od toga sačuva. I da nikog novom skupu ne ostavi, a da ustrajava na bilo kojim od grijeha. I vi ste također čuli razne priče. Evo, Hamza nam je prošli put spomenuo da neki umiru, nije mogu umri dok mu nisu donijeli kantar, je tako? Vagu, da on vidi malo da, a, da se podsjeti na ono na što je radio. Čita život i u takvom stanju da preseli, to je loš kraj, završetak, da Allah stvarno tada sačuva. Isto tako, ovo je drugi bio uzrok, treći koji je ovdje spomenut, od uzroka zbog čega čovjek može da zasluži kod Allah stvarno tada pa da loše završi, da bude loš kraj, jeste da se okrene od upute nakon što je upoznao. Upozna pravi put pa se onda od njega, onda od njega okrene. Pa kao što onom prvom, je tako, koji je imao loše ubjeđenje, imao neispravno vjerovanje. Braćo, ima ljudi koji imaju neispravno vjerovanje, koji su mnoge druge pretekli u ibadetima. Ima ljudi koji imaju neispravno vjerovanje, postoje svaki drugi dan, postoje davdo u post, koji su pravi abidi, život ispunili ibadet, na noćnom su namazu, uče Kur'an, zikre, međutim ima pogrešno vjerovanje. Je tako? Ništa mu to pogrešno, taj ibadet, je tako? Neće koristiti ako on na samrti spozna da mu je bilo neispravno vjerovanje i poljulja se. Je tako? Zbog te sumnje i tog ljuljanja, tog dvomljenja sad na samrti, sve će da propadne. E tako isto ovaj koji je bio na uput i činio dobra djela, ništa mu to neće koristiti ako se jednog dana pokrene od toga. Ako ne ustraje na tom pravom putu do smrti. Svetate vrzu. Zato je najvažnije da insan presali na pravom putu. Da, im, da presali na, u najboljem stanju. Pa vidite sad kako mi, alhamdulillah, ponosni smo, tako Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na uput i stalno mu zahvaljujemo. Međutim, pogledajte oni koliko ih ima koje mi znamo imenom i prezimenom, koji su na ovom putu bili prije nas, tako? ali danas su neki od njih čak veliki borci protiv ovog, ovog puta. Pa insana treba da bude strah, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, da ti Allah srce ne okrene nakon što ga zbog toga što nisi cijerio i što nisi ustrajavao. Prema tome nismo ovu vjeru prihvatili na dan, dva, na sehat, dva, na mjesec i na godinu, nego ovaj put i ovu vjeru kad prihvatiš, znaj da je najvažnije, i na tome se trebamo odgajati, da je najvažnije da ovo nosiš do smrti, da na ovom umreš. To je najbitnije. Sve ostalo je nevažno. Zato onaj ko se okrene ili potklakne i ne ustraje do same smrti, onda će svakako proći onako kako su prošli oni prije njega, je tako? A Allah subhanahu wa ta'ala nam je u Kur'anu navio primjer onih koji budu na istini pa zalutaju. Ko je najupečatljiv primjer za ovo? Da je bio na istini, na pravom putu pa zalutu. Iblis. Najupečatljiv primjer, tako? Iblis koji je bio abid, je tako? Činio ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, bio stanovnika dženneta, je tako? Pa je onda nije ustrajao na tome. Nije ustrajao na toj pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. Kako to nije ustajao? Došlo je jednog trenutka nešto što mu je naređeno, a njem se nije svidilo i odbije. E tako i mi. Moramo ustrajati. Tako? Pa evo sad u ovom blagostanju nama plaho prija, fino nam, je tako, da se okupljamo, zikrimo, klanjamo, postijemo, jel tako? Sutra kad dođe trenutak da treba nešto drugo raditi što od nas Allah subhanahu wa ta'ala traži, pa nama se ne svidi. Pa tako? Nemoj slučajno da potpukneš. Jer to je jedan trenutak. To je jedan trenutak. Dovoljno je u tom trenutku da odbiješ, da kažeš neću, ili da dadneš prednost dunjaluku nad onim što Allah subhanahu wa ta'ala od tebe traži i da bude gotovo da Allah zapečati, je tako? Isto kao Bel'am ibn Ba'ur. Ovaj Bel'am ibn Ba'ur spominje se da je povodom njega objavljen ajet, je tako? O onome وَتْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا Čita im, obavijesti ih o onome kome smo mi dali svoje ajete, bili dali svoje ajete. Znanje mu Allah subhanahu wa ta'ala dao. Kažu kako je ovo znanje dao, podučio ga Allah subhanahu wa ta'ala dovom, imenom kojim će Allah dozivati i Allah mu se odazivao na svaku njegovu dovu. Šta se sa njim desilo? Vidi do kojeg stepena ga Allah uzdigo. O tako? Pa gdje smo onda mi? Kakva je garancija za nas, je tako? Pogleda do kojeg stepena Allah uzdigo. Pa onda, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَتَبَعَ هَوَا Mi da smo htjeli, mi bi ga tim znanjem još više uzdili. Međutim, on je nageo prema Dunjaluku. O čemu se radi? Kažu, mu Feseri spominju da je da su od njega njegov narod traži da uputi dovu protiv Musa Alisana. Pa su mu ponudili nešto od Dunjaluka i on je poslaš. Kad je uputio tu dobu gotovo, okrenuo se. Pa je ovo isto tako upečatljiv primjer. I drugi primjer je, znači, prije ovoga, jel tako, onaj, sam spomenuo da mi znamo ljude, jel tako, po poimenke, neke koji, koji su ustrajavali na ovom putu, ustrajavali, ustrajavali do određenog trenutka, do određene tegobe. I onda kad su naišla određena iskušenja, šta se desilo sa njim? Rekli su ovo više ovako. Ne može. Ovo više ovako ne ide. Tako? E sad kad su rekli ovo više ovako ne ide, bio je njihov prelomni trenutak. Allaha molim da nama taj trenutak ne dođe. Da ovo što smo uprtili nosimo, i da svako iskušenje koje dođe uz Allahu pomoć prebradim. Da nikad ne dođe kao ono iskušenje na kojem ćemo mi reći, e ovo više mi ne možemo nas. Nego da na svakom od tih iskušenja kažemo, gospodar pomozi, čvrsti nas, da nas Allah učvrsti da i to prođemo i to preskočimo. Jer zaista će tako ići. Pa će doći trenutak na kraju, ali tako, da treba da založiti imetak, sav život, tako, da treba, dolazi razni sumoci, Allah subhanahu wa od nas svakoga iskušava na razne načine. Nekad treba žrtvovati odredice djeteta, nekad roditelja, nekad žene, nekad ovoga, nekad onoga, nekad ženi muža, jel tako? Pa ova iskušenja prebrode oni koji se na Allaha osnovi i od Allaha pomoć tražaju pa je Allah učvrsti. A neki ostanu, jel tako? Pa ko ostane, onda vidiš ga nakon upute šta polako počne da zavija, jel tako? Da skreće, da pravi krivinu. U širokom luku, jel tako? Allah molim da nas saču. Allah molim da nas saču. Allah molim da nas saču. I da nam podari najljepši završetak. Svakako je osnovni razlog i najveći razlog lošeg završetka jeste slabost imana zapravo i sve ovo naprijed što smo spomenuli je odrad čega? Slabost imana. Zato sam na početku rekao, možda ovi sebe bi ulaze jedan u drugog, je tako? Možda bismo mogli reći odmah na početku, glavni uzrok je slabost imana i sve, sve će po to da potpada. Po slabosti imana, sa slabošću imana, sa slabošću imana šta slabi? Slabi ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako, slabi ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A kad slabi ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, šta se onda u srcu jača? Ljubav prema onome drugom, je li tako? Ljubav prema dunjaluku, ljubav prema strastima, ljubav prema grijesima, je li tako? Pa što je manja ljubav prema Allahu, a veća ljubav prema onome što je Allah svana tela zabranio, šta se događa? Insan postaje nesposoban da se odupre svojim strastima, je li tako? I počne polako za tim strastima da se povodi. Pa zapada u grije, je li tako? I to su prvi znakovi. Sve češće zapada u grijehe, sve slabije, sve manje snage ima za ibadete, je tako? A sve više sklon, sve veću sklonost ka grije, ka griješenju. Sve manje snage za ibadete, a sve veću sklonost ka griješen. Pa onda ti grijesi malo pomalo ga, šta? Savlađuju. Polako ga pre... šeitan preko tih grijeha, i, prema ljubi, i, zbog ljubavi prema tim grijesima polako ga sve više savlađi. I to vam je onaj hadis gdje Resul sallallahu alaihi sallam kaže kad god sin Adamo učini neki grije, šta na srcu bude jedna tamna tačka. Tako? I tačka po tačka, tačka po tačka dok srce sasvim ne posrni i ne zatamni. Sa činjenjem tih grijeha sa manjkavošću imana i manjkavošću ljubavi prema Allahu prema Allahu subhanahu wa taala povećava se ljubav prema dunjalu i povećava se ljubav prema dunjalu dok sasvim šta ta ljubav prema dunjalu kod sasvim ne osvoji insana sasvim ga ne obuzme dobro onaj ko zavoli dunjalu ili nešto od dunjaluka Braćo, ne mora da zavoli dunjaluk kao dunjalučki život, ali nešto dunjaluka mu uđe u srce pa zavoli, baš, I ovo ovome se sad dešava, je tako, da mu dolazi smrt. Dolazi mu smrtne muke. Šta će sad biti? Šta se sad sa njim može desiti? Umjesto da se priprema za ono što mu dolazi, je tako, smrt, susret sa Allahom, razmišljanje od sebe, čišćenje, šta on njega obuzima u ovom trenutku, šta ga može obuziti? On nešto voli, vidi da sad mora to ostaviti, ode, napušta, šta sad? Žal za tim, tuga ga, njegovo srce će obuzeti velika tuga, osjeće veliku nesreću, sad se valja rastati. Od čega? Od onoga što to voli, na što je će naviku, što je zavolio, je tako? A vidi da mora to ostaviti, nema drugi, vidi, smrt dolazi. I onda šta? Ona mala ljubav koja je ostala prema Allahu subhanahu wa ta'ala u tom trenutku, zbog toga što on zna da ga je Allah odvaja sad od onoga što on voli. U što se pretvara ta mala ljubav? slava ljubav prema Allah subhanahu wa ta'ala, u tom trenutku da Allah sačuva može insan da ružno pomisli o Allah, tako? I da se pretvori u, mrž, u mržnju prema Allah subhanahu wa ta'ala, tako? Jer će Allah sad otkriviti zašto? Što ga odvaja od onoga što on voli, je tako? I čim se to desi, gotovo. U tom trenutku da preseli, a? ima li gore smrti? Ima li gore smrti da insan preseli, a da ne voli Allah subhanahu wa ta'ala? da se u njegovom srcu pojavlji čak mržnja prema Allah šanota. Zato je opasno bilo šta na ko voljeti. Zato se mu'min istinski ni za što na ko šta ne veži. O tako? Drago je nama nešto od našeg imetka, ali uvijek šta si svjestan da je to ništa. Da svakog trenutka možeš to napustiti. O tako? Mi volimo da imamo žene, djecu, O tako? Međutim, ne smiješ se za to vezati. Svakog trenutka i možeš napustiti i Allah te od njih može rastaviti. Zato je šta? Da insan moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu ispuni srce ljubavlju prema Allaha. Pa ko Allaha voli, neće mu škoditi što je dobar prema svojoj ženi i prema svojoj djeci. Ali u neće ni njegova žena i djeca i metak i dunjaluk biti iskušenje nas prema Allaha. Da tako? Neće ga njegova djeca i njegova žena moći navratiti da radi ono što Allah ne voli neće ga moći nagovoriti da radi ono što Allah ne voli. Neće iz straha da će izgubiti nešto od dunjaluka posegnuti to tako, za, za haramo. Ili neće iz prevelike ljubavi da, da stiče i metak posegnuti za poslovima koje i načinu zarade koje Allah svano tela zabranio. Sve su to stvari koje se nadvezuju jedna na drugu. A posebno je važan ovaj posljednji trenutak. Na čemu će završiti Je Jel tako? Ovo je dunjavski život. <clears throat> Pa umjesto da završi, kao što smo malo prije spomenuli, radošću. Jel tako? Umjesto da završi ovaj dunjavski život radujući se susreti sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da ga završi kako? Ne želeći, odbijajući, suprostavljajući se i mrzeći taj susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, iako se on mora desiti, nema druge. Zato, vraća znači ima iman i ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Srce, insan ima samo jedno srce. U srcu, ako zauzme mjesto ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i koliko više u njegovom srcu zauzima ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, sve manje ostaje prostora za nešto drugo. Koliko njegovo srce osvaja nešto drugo, sve manje ostaje prostora za Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve manje prostora za Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ispuni naša ljubav, naša srca ljubav prema njemu uzvišenom i željom za onim što je kod njega. Spominje se ovdje jedna <clears throat> lijepa priča da je Suleiman ibn Abdul Melik, jedan od halifa, jel tako, vladara, emevijski, kad je došao u Medinu, krenuo je na hač, je jel tako, pa svratio u Medinu, došao u Medinu i onda je pitao ima li ikog u Medini ko pamti ashave ili neke ashave koji je dočekao i doživio neke ashave Allahov poslanika sallaha resa. Ima li ikoga? Pa su rekli ima Ebu Hazim. Pa je naredio da ga dovedu. Vrijeme je zanim. Samo da završim ovu priču pa ćemo završiti. Pa, je rekli, pa su rekli ima Ebu Hazim. Pa je naredio da mu dovedu tog Ebu Hazima rahimahullahu ta'ala. Pa kad je došao, pita ga Suleiman ibn Abdul Melik. Vladar tada pola poznatog svijeta, jel tako? Bilo je pod njegovom vlašću. Pita on njega i kaže, devi reci hazime, što mi mrzimo smrt? Šta nam je pa mrzimo smrt? Pa kaže njemu hazim, vi ste sebi izgradili dunjaluk, a srušili ahiret. Pa mrzite da izgra, iz izgrađenih palača i dvorova idete u ruševinu. Mrzite da napustite uređene građevine, a da se smjestite u ruševinu. Eto, zato mrzite smrt. Pa kaže njemu Sulejman, istinu se rekao, stvarno je tako. Tu mrzimo smrt, tu mrzimo da odemo na ahiret, zato što smo sebi ovdje sve lagodnosti priuštili i slije po sve, sve sredili baše i sad iz sređenih ovih dvorova, dvoraca i baši da idemo u ruševine. To nije nam drago. Pa kaže njemu Hazim, a šta nas čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala? kaže njemu Hazim, izloži svoja dijela, izmjeri svoja dijela Allahovom knjigom. E ja ću tako praviti. Kaže, izvagaj svoja vjera, dijela Allahovom knjigom. Izmjeri, izloži ih prema Allahove knjizi. Kaže, a gdje ću to naći? Gdje je to u Allahove knjizi gdje ću izložiti svoja dijela? Kaže, to ti je u Allahovim riječima innal abrara lafi na'im wa innal fuđara lafi jahim. To ti je u Allahovim riječima zaista će dobročinitelji biti u džennetu sigurno, a zaista će i grešnici biti u džehennemu sigurno. Sad, izloži svoja djela na, ta, na, te, na ti samo ta dva kratka ajeta, je tako? Sve će ti biti jasno. A pa kaže, Hazime, gdje je onda Allahova milost? Gdje je onda Allahova milost? Kaže njemu Hazim, inna rahmet Allahi qaribu minel muhsinin. Zaista je Allahova milost, ovo isto ajet, je tako? zaista je, kaže, Allahova milost blizu dobročinitelja. Ako pitaš za Allahovu milost, pa ona je blizu dobročinitelja. Kaže, Hazime, pa kako teško nama, šta ćemo, kako ćemo sutra izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala? Kakav će naš biti dolazak pred Allaha subhanahu wa ta'ala? Kaže njemu Hazim, što se ti, tiče dobročinitelja, on će, kaže, biti kao onaj koji je bio odsutan od svoje drage rodbine i prijatelja. Pa se vraća njim. Samo put أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي Onaj ko bude dobročinitelj, činio dobročinstvo, je tako? Ovdje dobročinitelj, braćo, nemojte shvatiti kao dobročinitelj samo u smislu da dadne nekom sadaku, da pomogne. Ne, ne. Dobročinstvo je u šerijatu šta? Sve što je Allah naredio. Prije svega namaz. Jel tako? Prije svega namaz. Jel tako? Pust, ibadet, zikr, tevhid, prije svega. Razumijete? Pa kažeš što stiče dobročinitelja, kako će on dolaz pred Allaha? Kao onaj koji je bio odsutan od svoje drage rodbine i prijatelja vraća se, jedva čeka, je tako, s osmijom, grle se, selave se, svi sredni, jel tako. A što se tiče onoga koji loše radio, on dolazi pred Allaha kao odbjegli rob, kao odbjegli rob koji se vraća svome gospodaru. Vi znate da islam, u islamu postoji robovlasništvo, jel tako? I sad, jedan vlasnik ima svog roba, ovaj rob povigne, jel tako? Nekoliko dana, mjeseci, negdje bude, krio se i sad se vraća. Nema, kad je vidio da nema kud, vraća se ponovo svom vlasniku da ga ovaj prim, jel tako, da radi kod njim. Kakav je ovaj povrat? A? Nije, nije malo srdačan, jel tako? E tako kaže njemu Hazim, e ko radi loša djela, njegov povratak je kao roba, odvijeglog roba, koji se vraća svome gospodaru. Pa kaže, onda je Sulejman ibn Abdul Melik zaplakao ko malo dijete što mi kaže naglas zaplakao, je tako? Glasno plašujući. Pa mu je onda na kraju rekao, da mi još oporučiš, ta je tvoja posljednja oporuka. Kaže njemu Hazim, čuvaj se dobro da te Allah nikad ne vidi tamo gdje ti je zabranio. Da... I čuvaj se dobro istovremeno da te Allah nikad ne izgubi tamo gdje ti je naredio da bude. No, tako. Nikad ne bude tamo gdje ti je Allah zabranio da, da budeš i nikad nemoj biti odsutan sa mjesta gdje ti Allah naredio da budeš. A, boj se Allaha kaže da te Allah nikad ne vidi tamo gdje ti je zabranio da budeš. A istovremeno se boj Allaha da nikad ne budeš odsutan sa mjesta gdje ti je naredio da budeš. A, gledaj u meni, petak, džuma, tako i drugi primjer. Nikad ne dozvoli da budeš tamo gdje ti Allah zabranio. A nemoj nikad da budeš odsutan sa mjesta gdje ti je naredio da budeš. Pa neko ovo postane, ali tako, kao završetak ovog dersa. A, pa, القدس وارحم فجد بالعفو يا مولاي وارحم محبا مد نحوكم الايادي محبا مد نحوكم الايادي Vjernika. www.frontal.com Soba Put Vjernika. Put Vjernika.